საიდუმლო უცხო და დიდებული ვიხილეთ ქვავიცათა, ემსგავ საქალწული ქეროვიმთა, ხოლო ბაგა სახე იქმნა სამყაროსა, რამე თუ დაიტია დღეს ქრისტე ღმერთი და უტევნები, რომელსა ვადიდებდე.